وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين Na wanawake wa mjini wakawa wanasema, mke wa mheshimiwa anamtamani mtumishi wake. Hakika amesalitika kwa mapenzi. sisi hakika tunamwona yumo katika upotovu ulio dhahir فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم أليبوسكيا يلبيبي مسنجينيو ياو أليويتا ناكا ووكيا متكيا يكوغيميا na akampa kila mmoja wao kisu. Akamwambia Yusuf, "Tokeza mbele yao." Basi walipomona waliona ni kitu kikubwa kabisa na wakajikata mikono yao, wakasema hasha lillah. Huyu si mwanadamu. Hakuwa huyu ila ni malaika mtukufu. Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'sama ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين Yule bibi akasema, huyu basi ndiyo huyo mliyenilaumia. Na kweli mimi nilimtaka naye akakataa. Na akitofanya ninayomuamrisha basi hapana shaka atafungwa gerezani na atakuwa miongoni mwa walio chini kabisa qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين Yusuf akasema "E mola mlezi wangu nastahabu kifungo kuliko haya anayoniitia na usiponiondoshea vitimbi vya wanawake mimi nitamili kwao na nitakuwa katika wajinga fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwa samiu alim basi Mola wake mlezi akamuitikia na akamuondoshea vitimbi vyao hakika yeye ni msikizi mjuzi thumma bada min ba'di ma ra'aw al-ayati la yasjununnahu hatta hin basi ikawadhihirikia baada ya kuona ishara kuwa wamfunge kwa muda Allahu akbar Allahu akbar La Habari zikawafikia baadhi ya wanawake wa mjini wakazungumza wakisema mke mheshimiwa anamzaini mtumishi wake na anamhadaa amkubali anayotaka kwake ama kweli amesalitika kwa mahaba hata hajitambui hakika sisi tunaamini kuwa kwa mwendo wake huu ameingia kwenye upotovu na makosa yaliyo wazi yule bibi alipoyasikia masengenyo yao wale wanawake na kuwa wanamsema kwa vibaya aliwaalika nyumbani kwake na akawapangia matakia na mito ya kuegemea na akampa kila mmoja wao kisu baada ya kuishahudhuria na wakakaa wakiegemea akawaletea chakula na visu vya kulia akamwambia Yusufu hebu watokee alipotokeza wakamwona walistaajabu uzuri wake uliopita mpaka uliwatwaa wasijitambue wakawa wanajikata mikono yao jinsi ya kushtuka kwao na huku wanadhani wanakata chakula. Wakasema kwa mastajabu na kushtuka, hasha lillah. Mungu apishe mbali. Huyu tunayemwona si binadamu. Hapana binadamu mwenye uzuri namna hii na mwenye jamali kama hivi na usafi kama huu na kunyoka kama huku. Huyu ni malaika tu mwenye uzuri huu na sifa hizo zilizotimia. Tena mke mheshimiwa alisema kufuatilia maneno yao huyu kijana ambaye uzuri wake umekuzugeni na ukakuemeeni hata yakatokea yaliyotokea ndiyo ambaye nyinyi mlinilaumu kwa ajili yake. Na mimi kweli nilimtaka na nikafanya juhudi kumghuri anikubalie naye akajizuia na kakataa. Kama kwamba vile anavyokataa ndiyo anazidi kumtia hamu yule mwanamke. Akasema mwanamke na mimi hapa kama hafanyi inavyomwamrisha atapata adhabu ya kifungo na atakuwa katika madhalili wenye kudharauliwa. Yusufu akasema naye alisikia vile vitisho na akasikia kwa wale wanawake nasiha ya kuwa mkubalie akasema ewe Mola wangu mlezi na khiari kifungo kuliko hayo ananitakia huyu mwanamke kwani hayo ni ya si wewe na kama wewe hunikingi na shari ya vitimbi vyao na hila zao nitakuja kukubalia na itakuwa miongoni mwa wajinga waliopotea. Mwenyezi Mungu akamuitikia na akamwepusha na shari ya vitimbi vyao. Hakika yeye peke yake ndiye mwenye kusikia maombi ya wenye kukimbilia kwake na mwenye kujua yanawafaa. Kisha ikadhihiri rai ya mheshimiwa na watu wake baada ya kushaona dalili zilizowazi kuwa Yusufu ana makosa, wakakubaliana rai hii na wakaapa kuitimiza. Nayo ni kumtia yeye gerezani kwa muda mfupi au mrefu ili kumkinga mkewe na maneno mabaya na kumwepusha na masengenyo ya watu.